Bachelor. Hmm. Sistemi bachelor pa. Po. Është një ditë e mirë sot, në fakt ka lindur dielli që mëngjes, ka pasur pak uh, uh, re në fillim, po është mirë. Ka thënë që moti më duket se nga e mërkura do na prishet sërish, që unë e kam shumë bezdi shiun. Faktikisht janë ditë shumë të ngrohta për muajin tetor këto. Që është normale. Për ne që fillojmë shkollën sot e, e nisim me pozitivitet. Si ndihesh për fillimin e ditës së parë të shkollës, meqenëse je te ekonomiku dhe keni Shumë e lumtur, jam shumë e lumtur. Mirëmëngjes një herë nga unë Xheni. Edhe jam vërtet shumë e lumtur sepse kam 4 muaj që rri në shtëpi. Edhe kam problem të parazitoj. Faktikisht për miqtë që na ndjekin, duhet bëjmë një prezantim të shkurtër. Unë që po flas jam Arda, Sonila. Xheni dhe Sonila. Jemi grupi i parë i praktikës për sot. Dhe Duke qenë se për sot është fillimi i fakultetit ekonomik dhe i masterave, do na pëlqente shumë që të trajtonim disa nga problemet e universiteteve apo jo vajza? Po, kështu mendoj dhe unë, mm. unë studioj shkenca sociale dhe ta filloj me problemin e parë që kemi. Është problemi i uh, hapësirave i mjedisit. Është bërë një godinë e re dhe ende nuk lajmërojnë asgjë se çfarë do bëhet me atë godinë, qoftë se do zhvendosemi, Ndërkohë që vazhdojmë bëjmë si me turna aty ku jemi. Mm -hmm. Dhe kjo është pak shqetësuese, gjithashtu ka filluar shqetësimi i librave. Përveç çmimeve plus disa janë jo jo shumë cilësore, e shumë shumë gjëra të tjera si këto. Ky ndryshimi i godinave vjen për shkak të numrit të lartë? Po, janë goxha studentë te godina që është te blloku, janë pikërisht studentë të juridiku dhe studentë të shkencave sociale bashkë dhe thuhet se mund të na zhvendosin ne të shkencave sociale për Ë uh, te godina e re që është bër diku afër Europianit. Uj, ju të shkencave sociale, po shikoja një emision, një radhë tek Top Show, kam përshtypjen edhe pati një uh, debat rreth këtyre shkencave sociale, punëve sociale. Ë, uh, nuk e di diçka. Është një problem për sa i përket statusit të punonjësit social, i cili ende nuk është miratuar në parlament. Ah. Thuhet se me sesionin e ri parlamentar tashmë do do miratohet dhe statusi i punonjësit social, Ende janë fjalë, është 20 vite universitet dhe puna sociale është dega e parë në fakt që që ka qenë që është hapur, po ende nuk është nuk është miratuar statusi i punonjësit social, ende ngatrohet me profesionet e tjera si psikologjinë apo po. sociologjinë gjëra të tilla si këto. E kishte konfrontime me sa pash unë një nga pedagogët e New Yorkut, kishte një pikëpyetje, thoshte çfarë studiojnë vërtet shkencat sociale dhe pati një debat mes një studente që vërtet ishte studente ekselente faktikisht. Ndoshta kjo ndodh pasi Edhe këto ngatrime. Kemi disa gepe kur bie fjala për punët sociale në Shqipëri, nuk e di për çfarë arsye i shikojnë pak sa si inferiore ose qoftë edhe tek aspektet e gjuhëve të huaja, mësuesia, janë profesione që nuk e di për pse ne si shoqëri i marrim pak sa si inferiore. Dhe jemi fiksuar tek mjekësi, ekonomik, juridik, sepse njerëzit, kam përshtypjen unë, është një lloj tendence apo prirje që priren të vazhdojnë një degë që është shumë më tepër masive se mm -hmm. paktën mësuesia. Unë për shembull kam vazhduar, kam mbaruar letërsi dhe një ndër masterat ku mund të profe profesionalizohesh është pikërisht mësuesia. Paçka që nuk është ajo që kam zgjedhur. Gjithsesi mendoj se më mirë të bësh diçka që ti je vërtet e aftë, mund ta bësh fare mirë se sa mund të bësh diçka. Okej, okay, doktora ka plot, dhe nuk do bëmi të gjithë mjek, nuk do bëmi të gjithë inxhinier, ndërkohë që vendi ka nevojë dhe për mësues. Paçka që ky është një problem shumë për mendimin tim, problem shumë i madh dhe shumë serioz për të trajtuar, pasi për mësuesi shkojnë Përgjithësisht ato studentë që kanë mesatar më të ulët. Po dhe ky është një problem për mendimin tim. Sepse nuk investohet. Atëherë në qoftë se në qoftë se ne në master për për mësuesi, profesional për mësuesi, shkojnë studentët me mesatare 5 apo 6, atëherë çfarë mësuesish, ku do shkojë shkolla jonë në të ardhmen? Ku do shkojë investimi arsimor i brezave? Po, kjo është tek provimi i shtetit që ishte bërë për mësues, ishte ishin skandalizuar nga po, nga mhm. rezultatet e tij. Mendoj se pas pas mjekësisë është arsimi që është fusha që ka më tepër rëndësi. Normalisht. Po ne duhet të invest, duhet të investuar shumë, por uh, si çdo gjë tjetër kam përshtypje në Shqipëri, edhe këtu çalohet. Mos është problemi që ne presim shumë nga nga shteti. Edhe nuk japim shumë nga vetja mbase. Mendoj se ky është problemi. Mendoj se shumë studentë duhet të organizohen më tepër, të krijojnë mm -hmm. të kërkojnë të drejtat e tyre mm -hmm. dhe jo vetëm të mblidhemi gjatë fushatave apo gjërave ku na kërkojnë ku na kërkojnë po. partitë. Kështu që mendoj se ekzistojnë shumë pak shumë pak për sa i përket organizimeve që ne vetë bëjmë. Uh, problem tjetër për sa i përket uh, shkollave ka shumë që kanë problem për sa i përket teksteve. Nuk mm -hmm. e di mhm. nëse ju e, e vëni re këtë po. gjë. Po. Shumë tekste janë copy paste. Duke qenë se jemi ekonomiks edhe materialet janë të reja, shumë nga lëndët janë të përkthyera nga nga gjuhët e huaja, anglisht kryesisht edhe uh, i referohem kanë qenë dy lëndë menaxhimi edhe mikroekonomia. Është bërë një përkthim shabllon thjesht është marrë, po kam përshtypjen që lënia e punës në duart e studentëve e vështirëson pak shpërndarjen e prodhimin e këtyre teksteve të reja. Është shumë e vështirë sidomos për tekstet që merren të importuara nga jashtë. Unë kam pasur disa lëndë, domethënë që janë lëndë të reja, edhe këto tekste janë marrë shabllon, siç thotë edhe ti Xheni, të fotokopjuara nga jashtë, me një mm -hmm. përkthim realisht shumë të dobët që ty të duhet punë të kuptosh përkthimin, pastaj atë që është interpretuar. Kurse një problem di një fakultet tjetër që ka probleme me tekstet e inxhinierisë, pak mm. inxhinieri ndërtimit që përdorin, studiojnë me tekste shumë të vjetra. Po kanë edhe mungesë tekste, sidomos edhe kjo. Është anormale duke patur parasysh që degët zhvillohen, futen mm -hmm. prurje të reja teknologjike, ato punojnë akoma me tekste shumë të vjetra. Kjo është goxha problem. Po bëhet një banalizim. Po ta marrim, mbase nuk është dhe fjala e duhur edhe shumë e rëndë për ta thënë, po Realisht gjendja e universiteteve momentalisht në Shqipëri nuk është edhe fort fort e këndshme. E këndshme. Okej, okay, vajza, si thoni sikur të shkëputemi për pak muzikë dhe rikthehemi po. sërish. Qëndroni me ne në Albania Mobile Radio, kthehemi sërish. Përshëndetje të dashur miq, jemi në Albania Mobile Radio, ora shënon 11, data shënon 14 tetor, është ditë e hënë. Ju uroj të gjithëve një javë të mbarë. Për të gjithë ju që nuk jeni zgjuar ende, është momenti që të zgjoheni. Një përshëndetje nga unë Meri, nga unë Ana, nga unë Jona, nga unë Albiona dhe, dhe nga unë Erilda. Okej, okay, uh, gocat më përpara po flisnim për arsimin, për shkollën dhe ne menduam grup, ne jemi grupi i dytë i praktikës intensive dhe po mendonim një temë na u duk interesante. Sa të rinj punësohen, sa të rinj kanë mundësi të punësohen në në shkollat që bëjnë ose domethënë sa sa janë të rinjtë gati për punë? Edhe me Përshëndetje nga unë Ana. Ëm kjo puna e punësimit të studentëve në fakt është bërë është përfolur shumë, sidomos këtu në median aktive për shkak se ne jemi shumica studentë dhe kemi mbaruar fazën e parë të studimeve. Dhe punësimi po ta marrësh nga më të mëdhenj, domethënë shikohet flasin shumë, por çështja është se nuk e kanë provuar në realitet se ku gjendet rinia shqiptare, sidomos ato që mbarojnë një cikël të parë studimesh. Për këtë arsye unë bëra një si punë eksperimenti javën e kaluar, nisa të kërkoj punë si shitëse. Edhe e, vajta në një dyqan, domethënë që shiste aksesorë dhe gjëra të ndryshme. Vajta ditën e parë të praktikës, më mbajtën 3 orë, ok, edhe të dytën edhe ishin gati të më merrnin, por pastaj më thanë që rroga ishte 125000 lekë. në muaj pa ditë pushimi dhe normalisht që nuk pranova sepse ishte thjesht më shumë si një eksperiment, por ajo që më çuditi ishte se kërkesa për t'u punësuar ishte e lartë. Dhe kjo në mendimin tim që 25000 lekë punosh gjatë gjithë muajit dhe kishte kaq shumë kërkesë për t'u punësuar, tregon se sa pak mundësi kanë uh, rinia shqiptare për punë. Okej. Okay. Që të ndërhyj, në qofë se ty do të të jepej kjo rrogë, por në profilin tënd do ta pranoje? Po në profilin tim, unë edhe 2 muaj, 3 muaj dhe vullnetarisht do punoja, sepse e di që do merrja një eksperiencë e cila më mungon dhe do punoja. Okay. Por... Domethënë, ka, ka, domethënë që ta, ta kuptojmë, ka diferencë ndërmjet të punësuarit për lek dhe të punësuarit që ti të përfitosh në profesionin tënd. Ka shumë diferencë, sepse diferenc. në këtë rast unë do humbisja kohën dhe s'do kisha mundësi të bëja gjë tjetër. Domethënë ti nuk bëje as profesionin as lek, domethënë as lek nuk fitoje. Okej, okay, mjaftë shumë. Ndodh domethënë që tek të gjithë uh, ata të cilët studentë të cilët mbarojnë një profesion të caktuar detyrimisht duhet të kërkojnë patjetër punë. Sepse është një periudhë domethënë ata kalojnë njëfarë depresioni sepse dihet që në Shqipëri uh, mundësia e punësimit është pothuajse zero. Dhe për këtë arsye ata i, i drejtohen domethënë uh, institucioneve apo vendeve si për shembull në rastin e Anës që të bëjnë punën si shitse. Ë Edhe janë të detyruar ta bëjnë këtë gjë sepse në profesionin e tyre ata nuk arrijnë të gjejnë dot mundësi për punësim. Edhe janë të detyruar pastaj që edhe të punojnë, domethënë për një punë tetorësh apo ndonjëherë edhe të zgjatur jashtë orarit të punës, edhe pa ditë pushimi me një rrogë kaq shumë të ulët. Pastaj për sa i përket në qoftë se do filloje një punë në profesion, edhe me një rrogë kaq të ulët, sa ç' mund të punojë një shitse apo ku di unë dikush tjetër, Pastaj atë të gjithë domethënë besoj se do e merrnim pak iniciativën dhe atë forcën vullnetin për të punuar një, në një punë të tillë, duke qenë se do të fitonim eksperiencë, mendoj unë. Pastaj Atëherë përshëndetje nga unë Erildo. Atëherë me sa me sa dëgjova unë çdo gjë u tha në lidhje me me studentët që kanë probleme me punësimin, problemet e financave që i detyrojnë të bëjnë punët që janë Mund të thuash, mund të thuash nën kufirin e ulët të pagesave, madje mund të punojnë edhe pa sigurime shoqërore që s'është s'është mënyra e duhur sepse ato shfrytëzohen në mënyrë maksimale. Ë uh, një faktikisht unë kam një punë vetë. Uh, kam një punë që është pak më mirë. S'është ndonjë punë kushedi se çfarë, por thjesht për të mbuluar disa shpenzime të vogla. Është një punë part time, jam i siguruar shyqyr Zotit në një kompani shumë të njohur që s'ka pse t'i bëjmë përmendim emër për reklamë këtu. Eri Eri do ka qellu me fat se un kam punë 6 muaj s'ka siguruar njeri gjithsesi. Po, shumë punë me fat, të sapo të fillosh një punë dhe të sigurohesh. Është pak e vështirë në Shqipëri. Do marr pension. Përshëndetje nga Joniona. Jemi realistë, në fund fundit mundësitë në Shqipëri janë të shumta, por shumica e punëve që na ofrojnë janë o kamarier, o kasier, o në librari, o janë mundësi po rroga ajo që duam, ajo që na intereson neve përveç eksperiencës, është pagesa e cila është o 200000 lekë si thanë ose më pak, më shumë nuk ka dhe të ofrojnë për për arsye sepse mundësitë janë të shumta, njerëzit janë të shumtë. Kërkesa është e lartë, edhe të ofrojnë me të vërtetë pak mundësi ty për t'u aftësuar te vend pune, por në fund fundit nuk është ajo që na intereson neve. Dhe nuk është pak, është bërë dhe kamarieri me master sot. Mbaron juridikun. Po, pikërisht është bërë, është bërë pak klishe kjo puna e juridikut, sepse të gjithë ata që mbarojnë juridik, kamarier. Pasi mbarojnë master, i thon tani jam i gatshëm të punoj si kamarier. Një pedagog me diplomë. Një pedagogu im gjithmonë e përmendte në leksion, uh, na thoshte urrej ta pi kafenë afër shkollës time, se aty punon studenti im për shembull që kam mësuar për 5 vjet radhazi. Po, është shumë ironike kjo në fakt, por nuk kemi çfarë të bëjmë, kështu është kur jetojmë në Shqipëri. Ndonjëherë uh, ngel edhe kështu apo jo? Po. Ëh, uh, atëherë mbi këtë punën e, e problemin që Thjesht që studenti ngelet pa punë ose është i detyruar të punojë profesione që nuk i ka të shkollës së vet, unë do thoja një informacion që bazuar në studime që 5 vite deri në 6 vite pasi mbaron studimet, studenti i humbet gjithë dijet e marrë nga shkolla nëse ai nuk punësohet në profesionin që ai e ka. Edhe këtu këto studime janë marrë nga studiues të huaj. Gjithashtu do përmendja edhe një një shprehje të profesor Artan Fugës që thotë pse mos të jetë helm kafja që un pi kur studenti im i filozofisë është ai që ma shërben atë. Shërben kafen po. Shumë ironike. Po, uh, do të thon do doja të thosha Doja të thosha diçka në lidhje me punësimin. Na ndodh që ne studentëve shqiptarë uh, vijmë në shkollë, normalisht që viti i parë është pak i vështirë për ne të gjithë sa të sistemohemi sepse vijmë nga një ambient tjetër edhe normalisht që kjo ndikon tek ne shoqëria e të tjera të tjera. Por është shumë mirë mendoj unë ashtu siç ndodh jashtë shtetit që ne të kemi një punë tonën part-time pse jo, për të kryer disa shpenzimet tona në mënyrë që edhe familja mos të mos të rëndohej shumë. Studentët shqiptarë nuk e kanë këtë gjë, fatkeqësisht, sepse neve koha um, që kemi, domethënë, të lirë, nuk e shfrytëzojmë atë madje as për të mësuar, por e shfrytëzojmë kafeneve. Një gjë shumë e keqe kjo. Edhe nuk marrim fare atë iniciativën për të shkuar për të punuar, sepse ne na vjen turp në qoftë se punojmë, një punë të rëndomtë, themi ndryshe. Përshëndetje sërish, jemi rikthyer në Albania Mobile Radio me Sonilën, Xhenin dhe Wardën në mikrofon. Jemi rikthyer pasi patëm uh, grupin e radhës cili foli pak pak, pak për çështjen e punës, ndërkohë që unë me sa mbaj mend nga fillimi mm -hmm. ku ne mhm. folëm pikërisht për arsimin, ishe shumë e qejf se kishte filluar shkollën. Nuk do të parazitizmin. Po, nuk duroj dot parazitizmin. Mm, e vërtetë, edhe mbase kjo është arsyeja edhe pse un jam momentalisht këtu, më pëlqen që ta mbush kohën time, nuk më pëlqen që të jem konstante, të jem nga ata tipat që ngrihet në mëngjes, shkojmë në shkollë, kthehemi në shtëpi, edhe pastaj do fillojmë të mësojmë. Është një rutinë që mua realisht nuk më kënaq. Kështu mundohem ta mbush kohën time dhe nuk nuk flas për sensin ta mbush duke dal kafeve, realisht më bezdisin kafet. E, nëse do ishte për mua, edhe kafen do më pëlqente ta ta pija në lokale që ka libra rrotull. Ka, kam një sugjerim për ty Xhene. E, i kam e... gjetur, i kam gjetur edhe lokale. Janë të pakta ato kështu që i gjen shumë kollaj. E, a që janë ato e. edhe bien në sy. Po që besoj se shoqëria, na të kthehemi te serioziteti, shoqëria vërtet është pak pasive te këto çështje të plotësimit të kohës së lirë, preferojnë kafet, preferojnë klubet. Sidomos, sidomos, sidomos rinia, gjë që është për mendimin po. tim më shumë është problem në vete. Është është për të ardhur keq, kush shpesh ndonjëherë na na akuzojnë ne të rinjve që nuk e që e, e shpërdorojmë kohën tonë, e kalojmë kot, po sa mundsi kemi ne vërtet për të bërë diçka? Kjo është kjo është një pyetje, kjo është një pyetje, nëse vërtet ne jemi parazitë apo vërtet nuk ofrohen dhe aq shumë mundsi për ta mbushur kohën, për të hequr dorë nga parazitizmi, apo i kërkojmë edhe ne mundësit? Mendoj se kjo edhe kjo lë pak për të dëshiruar. Mendoj se është më pak kështu si klishe kjo që është thon të rinjtë fjalia që është më shabllon e përdorur gjithandej që shikon ne nuk kemi mundësi, prandaj zgjedhim kafenetë. Kemi çfarë të bëjmë. Po është për të ardhur keq se më shumë të rinj shikon uh, Kafene sesa në bankat e universitetit. Sa që urimet për këtë fillim viti ishin urime lokaleve, do bëjnë punë mm. të paparë. Nuk uronin studentët për fillimin e vitit shkollor, po filluan të uronin lokalet. Është një ironi pak e Pedagogët kam përshtypjen duhet të të shpresojnë që leksionet të jenë sa më plot këtë vit, jo jo të shpresojnë, jo të na urojnë neve uh, çdo vit të mbar, po. Duhet të Xheni, më fal që po të ndërpres, po, po, po. do ndaj një mendim me ne edhe Ana, i bashkohet grupit tonë, po Ana. Përshëndetje edhe një herë. Ë, meqënëse u hap kjo tema, kisha një ide. Sa nga ju i njohin organizatat jo qeveritare? Organizatat un, vullnetare. Unë njoh disa, madje jam dhe pjesë e tyre. Mhm, mm sepse ofrojnë shumë mundësi, edhe kjo është shumë e vërtetë. Punosh në mënyrë vullnetare, po janë edhe trajnime dy javore ose një një mujore, jashtë Shqipërisë që ofrojnë përveçse njohjeve të reja, një eksperiencë dhe njohje më të mirë edhe të gjuhës. Po kjo është shumë e vërtetë. diskutonim që ekzistojnë mundësitë apo nuk i kërkojmë ne mundësitë. Mm, është një mundësi goxha shumë e mirë. Faleminderit. Uh, për sa përket temës së këtyre organizatave, unë në fakt kam kam marrë pjesë në disa aktivitete. Në vit të parë jo dhe aq shumë ndoshta ngaqë s'kisha krijuar akoma ato njohjet, por tani ndonjëherë nuk gjej kohën për të marrë pjesë. Kam shumë dëshirë, po nuk gjej kohën për të marrë pjesë në këto aktivitete. Në fakt ka goxha organizata që i kanë organizuar dhe vetë të rinjtë, mm -hmm. janë organizime të tyre dhe janë punë shumë shumë të mira. Disa janë miqtë e mi dhe ë uh, më pëlqen nisma që kanë marrë dhe unë mendoj se ne vetë ndonjëherë duhet t'ja krijojmë vetë mundësinë vetes për të bërë diçka dhe mos presim gjithmonë nga të tjerët. Unë vit të parë kështu bëja në fakt. Prisja të tjerët, thoja pedagogët nuk na aktivizojnë, s'na japin asnjë gjë. Më pas kur fillova që të kërkoja diçka më shumë vetë, uh, Fillova të bëhesha më aktive, po nuk u përpoqëm ne për veten tonë kush do ta bëjë. Po kush kërkon gjen po. fundja. Kështu që jo vetëm tek organizatat, po ka edhe pjesë të tjera ku mund të Kjo që po bëjmë ne sot, pikërisht ky trajnim mendoj se është një aktivitet që që ndoshta mund të ketë persona këtu që mund nuk, mund të mos e vazhdojnë fare rrugën e radios, mm -hmm. por është një eksperiencë e vlefshme, është uh, shumë interesante, kalon kohë, njeh njerëz të rinj dhe mendoj që Uh, kjo gjë mund na na mbush në një farë mënyre. Mësojmë duke u argëtuar, bëjmë njohje të reja. Fundja jemi në një moshë të re që kemi nevojë edhe për këtë pjesën. Ë, uh, është për të ardhur keq që të rinjtë nuk e shikojnë, nuk e gjykojnë këtë lloj forme, por me shumë miq të mi për shembull që kam diskutuar për punën e praktikës që ne bëjmë këtu, mm -hmm. u kam thënë ajo që marr unë dhe ajo që më ofrohet mua është diçka që për mua është e, e papagueshme me as diç me asnjë gjë tjetër, sepse është eksperiencë, gjë që për cilën unë kam shumë nevojë. Edhe ajo që kam marrë prej tyre është një fytyrë. Ah, okay, shikoj, ti nuk paguhesh, për çfarë po shkon tre muaj? Ndërkohë që kjo është shabllon. Kjo është po është për të ardhur keq sepse të rinjtë shqiptarë presin që do fillojnë punë, do fillojnë mundësisht punë aty ku ka ku janë mhm. profesionalizuar, kanë përfunduar shkollën dhe presin më rrogat më të larta dhe nuk e dinë që shkallët ngjiten avash avash. Po po t'i referohemi edhe kësaj Unë e kam faktikisht nga një mikja ime, e cila ka mbaruar regjisurë, është aktore që njihet, momentalisht bën edhe përkthime librash, por ajo më këshillon gjithmonë, thotë, mos syno të hysh në një punë që në momentin që të mbarosh shkollën dhe të marrësh para. Eksperienca është më e vlefshme. Dhe ndonjëherë uh, unë e kam e kam referime dhe për mua ajo është një shoqe shumë e dashur edhe edhe pikë referimi ndonjëherë, sepse është një femër goxha e zonja, Por e, e kujtoj gjithmonë këtë fjalë të saj edhe e zgjedh që të mundohem të shkoj pas këtyre aktiviteteve që më japin eksperiencë mua. Mbase këto duhet të bëjmë ne të gjithë të rinjtë. Po. Unë për shembull jam ekonom jam në një profesion që në të ardhmen do dal një ekonomiste. Pse të mos zgjedh që të punoj diku Të vendos një marrëdhënie simbioze me një ekonomist, i cili ka nevojë pa pagesë. Pikërisht, ai ka nevojë për dikë që ta ndihmojë, ndërkohë që unë kam nevojë për eksperiencë. Unë mund ta bëj këtë edhe gjatë viteve të shkollës dhe në fund fare kur unë të jem e gatshme për të kërkuar një punë, unë kam një eksperiencë. Fundja unë jam në një moshë që vërtet më duhen të ardhurat në mënyrë që të ndihmoj familjen time apo thjesht të nxjerr shpenzimet e mia, përderisa unë jam një adulte momentalisht edhe duhet që t'i nxjerr vetë shpenzimet e mia, Por, e mendojmë edhe këtë anë, që pse të mos siguroj eksperiencën, dhe kjo gjë nuk ndodh te të rinjtë. Vetëm në rininë shqiptare ekziston kjo mendësia e të punuarit që në fillim me një pagesë shumë të lartë, mm -hmm. se në vendet jashtë shtetit, në vendet perëndimore, punojnë dhe qoftë edhe për eksperiencë. Në vendet jashtë shtetit ndiqet edhe puna vullnetare është goxha e rëndësishme. Goxha e rëndësishme ka është goxha e përhapur këtu tek ne. Sidomos në Amerikë di që fiton edhe pikë. Është mm -hmm. ndihmëse për në fakultet. Unë është pjesë CV-je që mbase edhe po, pa pa të punën vullnetare mund edhe të mos Dikur kam qenë në një në vit të parë kam qenë në një leksion dhe ishte një pedagoge që vinte nga një universitet goxha me emër në Amerikë dhe na fliste për punën vullnetare që ajo u jepte studentëve të të saj, domethënë. Dhe ishte i kishte goxha të angazhuar, një universitet i tërë i angazhuar me punë vullnetare mm -hmm. dhe në fund fare shënoshin në CV-n dhe të gjithë, domethënë sipërmarrësit e merrnin në telefon këtë pedagogen e pyesnin që a ka bërë vërtet punë vullnetare po. për studentët dhe ishte pikë të para në uh, për sa përket uh, profesionit të atij studenti. Është plus. Ne ne dalim në tregun e punës pa as edhe një eksperiencë. Shkolla nuk na nuk na ofron praktikën. Edhe kur kur ka po. praktikë, realisht mund të them se bëhet shumë pak. Këtu kemi të ftuar edhe një nga pjesëtarët e grupit të dytë, e cila do të marrë pjesë në diskutimin tonë. Faleminderit Xheni për prezantimin. Përshëndetje edhe nga një herë nga unë, Meri. Çfarë doja të thoja është që nga një uh, artikull të cilin kam lexuar, Është përllogaritur që jashtë vendit, jo në Shqipëri sigurisht, rreth 20% e aktivitetit ditor që mund të ketë një person, i kushtohet pikërisht punës vullnetare, një punë vullnetare e cila mund të përfshihet në shkollë, por edhe brenda komunitetit në të cilën ti jeton. Që përfshin punë punë vullnetare, domethënë që tek pastrimi i i vendit apo i ambientit në të cilin ti rri, kështu redukton ndjeshëm ndotjen e mjedisit e të tjera të tjera. Në Shqipëri kjo nuk ndodh, ne, domethënë, është pikërisht brezi jonë ai i cili duhet ta marrë këtë iniciativë. Faleminderit okay, Meri. Uh, grupi tjetër është plot me energji, ka që më parë na thonë mbylleni po, mbylleni mbylleni. Unë do të them që diçka Ana dhe Meri janë tregu shumë tradhtare se ne jemi në grupe. Edhe erdhën te juve. Jo ishte thjesht një informacion, nuk është tradhti. Mos më na tradhto, mund ta mbash informacionin. Ne jemi të hapur. Jemi të hapur për mendime. Ka shumë energji sa keni. Përshëndetje, mirë se vini në Mobile Albania Radio. Uh, ora është në 11:27 minuta. Atëherë Un jam Erildo Gozina dhe jam pak me grip sot, po ju a jeni? Po, edhe un jam me grip. Edhe un jam pak me grip, kam ah, simptomat e para. Un paskam shpëtuar. Është është është një kohë tashmë që duhet të kemi pak kujdes sepse gripi është gjith gjithandej. Erildo ma ngjite. Jo, më ngjita unë jam shumë rëndë Erilda. Eh, at okay. Atëherë. Ë, eh, Meri pak më përpara na na tha që ishte shumë shumë llupëse. Edhe pse nuk është llupëse, që mos të mos të përfitojnë nga një rob rob bezë, Shumë elegante. Dhe kjo të ngre nerva. Ato persona të cilët han, han, han dhe nuk shëndoshen po. Të tjerët që s'provojnë dot të tru. Unë nuk kam përdorur dietë. Po Edhe është mirë që mos të përdorni dietën sepse ka shumë komplikacione pastaj me organizmin. Megjithatë, megjithatë, ne zgjodhëm pikërisht këtë temë, jemi ora shënon or, uh, 11 e 28 minuta dhe pastaj të gjithë, domethënë me konsensus vendosëm që këtë kjo të ishte tema e emisionit tonë. Ora shënon 11:28 minuta, edhe pak domethënë është koha e drekës. Edhe un jam gjithmonë shumë e apasionuar pas ushqimeve, e di do të etiketohem si ai personi i cili gjithmonë ka tema ka tema, domethënë hap tema mbi ushqimin. Megjithatë, çfarë do doja që të flisim sot? Ju pëlqeni për, për sa i përket pëlqeni më tepër ushqime tradicionale apo jeni të prirur drejt kuzhinave të huaja italiane, greke, turke e të tjera? A mund na jepni mendimet? Okej, okay. përgjithsisht të rinjtë hanë hanë ushqime të shpejta, fast food dhe gdun fast ushqim fast. Nuk është nuk është i shëndetshëm ky ushqim, por që përgjithsisht kam përshtypjen se pjesa më e madhe e të rinj të rinjve këto ushqime jo se i preferojnë, po i konsumojnë më shumë, ndoshta për shkak se janë gjatë gjithë kohës në lëvizje. Njerëzit për shembull që janë dhe në shkollë dhe në punë dhe nuk kanë kohë të shkojnë në shtëpi të hanë drekë. han një suflaqe apo një hamburger apo një hot dog edhe ka. Ndërsa un ha gjithçka që më del përpara, po ç'e do që nuk shëndoshem asnjëherë. Sa mirë. Eri dash nuk zgjatet atë vetëm nuk shëndoshem. Atëherë do zgjatë mune. Atëherë lind pyetja, pyetja sjell pyetjen apo jo. Po. Konsumoni mëngjes? Përpara se të dilni nga shtëpia për të shkuar në shkollë, në punë apo diku tjetër? Un kam Ndërsa un e konsumoj sa herë që e gjej të gatshme, kur s'e gjej të gatshme marr ndonjë frut, diçka që për mos t'u nisur esëll fare, që në mënyrë që të jem sa më energjik përpara. Mos më thuaj që ti fillon me drekën që në mëngjes, mos më thuaj që ha vaktin e drekës. Jo, jo, jo. konsumoj thjesht mëngjesin, është shumë e shëndetshme, domethënë që në mëngjes të ngrihemi dhe kam lexuar në një artikull që është mirë të konsumojmë pas një gjysmë ore pasi jemi ngritur, konsumojmë ushqim që duhet të jetë uh, me bazë drithëra, unë zakonisht konsumoj në mëngjes tërshërën. Kjo edhe për faktin se mbaj pak dietë. Tani e kupto dhe mban dietë. Ke gjyshen në shtëpi që ta përgatit ty. Jo, jo, e përgatis vetë. Por është shumë mirë, domethënë sepse ajo të mban me energji, domethënë gjatë gjithë ditës edhe ti nuk je i plogësht edhe pa fuqi për të bërë gjërat që duhet të bësh. Tani në vjeshtë përgjithsisht njerëzit janë të plogësht edhe pa qejf, edhe Tirana është shumë me shi, po, shyqyr s'ka rënë. Dhe vjeshta është romantike vetë si natyrë. Ari, plus të kam dha për të zi. Mirë pra, çfarë të themi tjetër? Uh, ju them... pyeta pak më parë për ushqimet tradicionale dhe për kuzhinën e huaj. Nuk më kthyet përgjigje për këtë gjë. Nesër. Ndërsa nga unë. Në shpinë time përdoret më shumë ushqim tradicional, meqense është mami ajo që gatuan më shpesh. Edhe për festën e Bajramit është baklavaja që s'mungon asnjëherë, edhe mishi normalisht. Këto të dyja. Jona. E njëjta gjë ndodh dhe me ne, unë nuk e festoj Kurban Bajramin, por zakonisht për Pashkë, për Krishtlindje, për Vit të Ri, çfarëdolloj feste, përsheshi është si te shpia Bios e te shpia ime. Ndërsa unë është si çdo lloj feste sepse ato të mit Faktikisht festojnë çdo lloj feste. I marrin me radhë. Ë, uh, përgjithsisht uh, tradime tradicionale janë gatime tradicionale janë ato që uh, gatuhen ose ato që shërbehen në shtëpi. Ë, uh, s'mungojnë ndonjëherë ato italianet. Ndonjëherë, jo shpesh, por Zakonisht na ndodh të gjithëve në shtëpi të gatuajmë në mënyrë tradicionale apo jo. Zakonisht pastaj kur dalim në një drekë apo në një darkë me familjen apo miqtë. Unë kur jam pa mamin gatuaj makarona. S'është fare tradicionale është kuzhinë dhe po për kollaj. Po. Makar kur kur jam vetëm, domethënë. Një pyetje gatuani? Po. Dini të gatuani? Un jam gatues i mirë. Edhe un gjithashtu. Fjala është kuzhinier. Kuzhinier. Po gjithsesi edhe gatues. Ë, meqë meqë jam këtu, do të ndërhyja pak meqë erdhëm tek ushqimet stomaku është është organi im i preferuar i brendshëm. Madje dhe dashuria vjen nga stomaku. Po, kështu thon. Dua t'ju pyes nga nga ushqimet tradicionale shqiptare. Qofshin këto të veriut apo të jugut, s'ka rëndësi, cili mendoni ju se është ushqimi më i mirë tradicional? Ah. Mund të japim mendimin e parë apo? Sigurisht, patjetër. Në fillim fare Meri. Uh, un jam nga Elbasani dhe ushqimi tradicional dhe më i mirë që mua më pëlqen është tava e kosit. Nuk mund ta tradhtoj kurrë. Po tashti e shikoj që Silvia bën me shenja këtu tavë kosi ta. Është mund mund ta dëgjoj, mund ta dëgjoj këtu. Tavë kosi, tavë kosi, tavë kosi. Okej, në rregull. Por drejt të gjithë tavë kosi. Mirë, që nga që nga që nga popullore shumë tavë kosit. Ëh, jo. ç'mendim kemi tjetër veç Ana, ndoshta Jonida çfarë do të thonë? Përshëndetje nga Ana. Unë tavën e kosit nuk e kam provuar asnjëherë, kështu që Meri në qoftë se do gatuash një ditë, të lutem, më fto. Patjetër, ose ftohem vetë, domethënë. Ndërsa ushqimi im i preferuar është patëllxhanët e mbushur. Fiks dhe po ushqimi im i preferuar vetë. I gatuaj edhe vet, edhe kam marrë komplimente. Unë i ha të gjitha. Imam Bajalldi. Po Imam Bajalldi. Si thonë. Uh, Imam Bajalldi. Po, si jo Bajalldi. Shqipëria e Mesme po. kshu i quajnë, po un jam uh, nga veri uh, lindja, kështu që përdor patallxhanët e mbushur. Si jam? S'ka lidhje edhe jo. un jam nga jugu, patallxhanët e mbushur e kam shumë qejf. Po, shumë të mirë janë, un thjesht u bazova pak tek uh, fjala turke që thashë Imam Bajalldi. Po. Ndërsa po. un si mistres berati që jam, nga zona kemi gatimin e gjelit me përshesh. Po. Se ka mami e qan. Edhe mami e qan. Edhe është. Kjo është dhe ushqimi im i preferuar, sidomos gjatë festave. Ë, uh, përshëndetje nga Jona, e njëjta gjë ndodh edhe në shpinë time pasi ne jemi nga Berati, por mami kam një ah, patriot, apo patriot në po, pra. dyshje. Ë, kam një avantazh se mami më ka punuar kuzhiniere dhe i bë i qan të gjitha ushqimet, por të preferuarin tim kam specat e mbushura. I bën në mënyrë perfekte. Po për të gatuar, di ti Jona të gatuar? Di. Di. Ja po ti me mik. Di, comme ci comme ça. Di, di po të digjet qepa. Digjet uji, jo qepa. Jo, jo. A është e vërtetë kjo që thon që që vajzat e reja s'dinë të gatuajnë si po, mamat? Po, është e vërtetë? Jo, nuk është e vërtetë, unë shumë di të gatuaj. Pse i fusin të gjithë vajzat në një thes? Jo, shumë e rrallë, seriozisht tash. Pjesa më e madhe, kam përshtypjen se edhe ti je në dijeni të këtij fakti që Pjesa më e madhe e femrave të reja nuk nuk gatuajnë. Jo, jam shumë dakord. Po, Unë jam duke mësuar të gatuar, për hir të së vërtetës mos të nuk jam modeste kështu, nuk nuk vuaj nga këto që po nuk di të gatuaj, jam në proces mësimi edhe pjesa më e madhe e shoqeve të mia nuk dinë të gatuajnë. Po mirë, se shumë nga nuset mësonin nga vjehrrat për shembull, mbasi mbasi bëshin nuse, pastaj mësonin. Okay, okay. Mama ime për shembull ka mësuar nga vjehrra e saj po, të gatuaj. Tani është kuzhiniere shumë e mirë, po U desh që të Dikur do të mësoj, diskutohet apo blendi, dikur do të mësoj të gatuash, nuk nuk kemi lindur të të ditur, kështu që po që të rinj, ndoshta ata që atëherë dinin më, domethënë 20, 22 vjeçe femrat martoheshin, ndoshta ka të bëjë dhe kjo dhe e mësonin nga vjehrrat, kështu që e mësonin më parë se ne. Është rikthyer përsëri kjo moda të fejuarit herët apo jo? Të fejuarit jo të martoheshin. Të fejuarit martuarit. Mirë, dëgjoj, uh, meqë dolëm tek fejesa, tek martesat, ë uh, un po mendoj se është një moment interesant për muzikë. Kur të kthehemi ti vajzat e grupit tjetër okay. në mënyrë që të kemi uh, ta diskutojmë këtë punën e fejesave, a janë po. kthyer a s'janë kthyer në modë të flasin që të gjithë. ë uh, tani është rradha për një këngë nga kush Katy Perry më duket, sikur e lexoj që këtu. A kjo është Roar po e fundit. Përshëndetje nga unë Xheni, jemi rikthyer sërisht në studio Tani jemi një çikë më pak, se detyrimet tona janë edhe për të qenë prezent Tani jemi rikthyer të gjithë përveç dy personave Ne, masteri akoma Kjo është e vërtetë, sepse jeni më pak, po jeni më shumë jeni, Se jeni dy grupe bashkë tani Tani jemi shkrirë Na hapët oreksin me atë çështjen e të ngrënit Që në mëngjes. Që në mëngjes dhe imagjino që un jam gjithë ditën përjashta sot sepse mësimin mësimin e kam mbasdite dhe jam e detyruar që të shpenzoj gjithë ditën jashtë sot, kështu që nuk e di se ku jam në dietë. Urime. po çë, në qoftë se i referohemi dhe pyetjes që bëri Meri, un di të gatuaj. Hyj në vajzat që di të gatuaj. Tash do thoja jam e fejuar. Jo, jo, nuk jam e fejuar. po çë, kur rritesh me gjyshe, edhe besoj se të gjitha nga ju e dini se ç'do të thotë të kesh një gjyshe e cila të rri te koka gjithmonë dhe të thotë duhet të mësosh se kur të ikësh te burri. Është kjo shprehja standarde se do ikësh te burri, duhet të mësosh të gatuash, duhet të mësosh të bësh punët. Edhe ka qenë një presion i vazhdueshëm në gjithë 20 vitet e jetës time. Burri sikur të jetë sultani. Sikur diçka. Po çë, rëndësi ka që unë di të gatuaj dhe me sa më kanë thënë të shpisë, gatuaj mirë. Jam amvisë e mirë. Bravo, a mund të pyes çfarë gatuan më mirë që thonë për shembull që këtë e qan, se zakonisht ka për shembull Babai im ka, ku di unë tashi, bërxollën apo ku di unë se çfarë. Një dikush bën një rosto fantastike. Çfarë të thon që gatuan më mirë dhe çfarë të pëlqen ty të gatuash? E kam fjalën pastaj tek procesi, për shembull, mund të jetë e lehtë, mund të jetë gjë e bukur, ku di unë se çfarë. Për të gatuar më pëlqen çfarëdo lloj gjëje. Mm -hmm. E shijon procesin? E shijoj goxha edhe më leverdis kur gatuaj sepse më ikën oreksi. Kështu që mm. e kam më mirë nuk ha. Mhm. Po me sa më kanë thënë të shpis, ju pëlqen, mamas time i pëlqen goxha se si un gatuaj tavën me patate. Dhe babait tim i pëlqen shumë mënyra se si un gatuaj makaronat, sepse ja bëj çdo radhë me nga një salcë të ndryshme. Kështu që ato variacionet që ja sjell unë të makaronave i shijojnë edhe gjithmonë është diçka që më ngelet mua. Ku gjen recetat? Edhe improvizoj. Xheni. Edhe improvizoj. Do të thotë ja fut kot. Jo, do ja fut kot. Do ja fut kot se me, me sa e kam parë, domethënë deri mhm. tani jo. Mm -hmm. Më më pëlqen kur sajoj ndonjë gjë me me perimet mm -hmm. tek mhm. makaronat. Edhe dalin të shijshme faktikisht. Okej, okay, shkëlqyeshëm. Po edhe ëmbëlsirat nuk ngelen brapa, edhe ëmbëlsirat kekun për shembull. Por që kam provuar edhe të tjera. Po, pa kekun se mbasi të hajë burri do dhe kek. Xheni të lutem do më bësh mua kek. Po patjetër do organizojmë ndonjë mbledhje kështu edhe. Faleminderit. Do bëjmë piknik. Ja pushoi shiu dhe nga liqeni piknik gjithë do bëjmë nga një gatim edhe dalim. Okej, okay, bëni gati për qeshorat. I rikthehemi temës tjetër se pak përpara gjatë pjesës kur ishim duke dëgjuar muzikën, un hodha një pyetje kështu thash mos ta bëja shumë live, po meqense goca jeni kush është e fejuar këtu? Si jo. qenka e fejuar. Silvia është, Silvia është e fejuar edhe përkohësisht është e fejuar. Edhe nuk flet fare. Po. Është është e fejuar me pultin këtu. Po, shumë keq. Ne jemi fejuar me mikrofonin atë. Duhet ta themi këtë që i gjith Ky prodhim është mes të tjerash edhe fryt i veshëve dhe duarve të Silvias që po. kontrollon pultin e transmetimit këtu tek Albania Mobile. Ka qenë një bashkëpunuese shumë e mirë sot. Po po, patjetër. Është në grup me Enxhin, kështu që nesër nesër do ta prishim fare emisionin. Do ta djegim. Siç siç thon këto të dyja. Po. Atëherë pyetja, ë uh, mori një përgjigje edhe gjashtë jo përgjigje. Si thua, jo jo përgjigje, por gjashtë përgjigje negative, gjashtë uh, është kam përshtypjen që referohet më shumë tek gjetja e personit të duhur se sa se do të ishe fejuar po ta kishe gjetur fejuar jo mbase po unë unë jam nga ata tipat që fejesën e mendoj një çik ndryshe, nuk e mendoj që hajt fejohemi tani rrimë nja 3-4 vjet, pastaj bëjmë martesën. Do para pëlqente më tepër që të bashkëjetoj. Po dëgjoj se këto, domethënë fejesat është në varësi të bashkëpunimit që ju bëni me njëri tjetrin ose mirëkuptimit që bën. Nuk është e thënë që je fejuar edhe je brenda shumë kornizave që nuk të lejojnë të dalësh, kështu që Kemi dhe Prandaj themi mos kemi frikë. Kemi dhe mentalitet. Po, është edhe kjo. Ndërron nishanin goca. Çfarë ndodh është që që djali djali do të vijë në shpinë tuaj, mm. i dashuri juaj, do të vijë bashkë me xhaxhain, ndoshta dajën e tij, prindrit, ndoshta ku di un. Unë kam pak. Do takojë ato. E janë për të kaluar. Po edhe ky është këmbimi i nishaneve. Ndoshta ju merrni një unaz të vogël. Kur të bëhe mund të kenë ndryshuar një çik rregulla Mos kini merak, se po. kalon, a e di si është kështu si një vizitë, do pini kafe dhe ikin. E di është vdes një 4-5 herë gjatë asaj gjysmë ore, po ngjallesh po. Ti blendi kështu je fijuar? Po. Me zë të ulët. Po. Jo, jo, jo, e kemi kaluar tash. Po që kështu bëhet. Kështu bëhet. Shkohet atje. Takohen prindërit, por normalisht më përpara atë jeni marrë vesh, do vim ne. Gjithë gjërat janë sqaruar, nuk është se do ndodhë ndonjë surprizë. Është mirë kur nuk do të surpriza, mos e lëshoni. Po. Do të them një gjë. Për mua ka qenë dhe për prindërit e tij domethënë ka qenë surprizë sepse unë kam qenë rastësisht kam qelluar që do shkonim te shtëpia e tij kështu ë ë edhe përfunduam që duhet të rrinim atë natë aty edhe u njohëm pastaj. Domethënë nuk ishte as të planifikuar që do shkonim, as të planifikuar që do vinim Tiranë, asgjë, asgjë, edhe na zuri nata, ku do shkojmë? Shkojmë te shpia ime. Kështu që... Ta, ideali. Po, ideali. Domethënë ti, ju ishit të dy bashkë, po, ishit vetëm ju të dy. Po, Që takove ti prindërit e tij. Po, shkojmë te shpia e tij, domethënë, po. normalisht ishin dhe dy prindërit e tij, domethënë. Po, dhe, dhe ti i takove, kështu që ata të njohën. S'e kuptoj pse thua ndërroj nishanet. Ëh, po tash se unë bëj si si si albanologu i këtyre gjërave. Po jo, kam përshtypjen që vjen nga nga gjuha turke kjo. Ëh, uh, më duket se nishan i thonë ashtu do të thotë shenjë. Pra, pra që vajza ka një shenjë ose djali që kjo është shenja e fejesës, pra, sepse sepse ndoshta më përpara kanë qenë edhe pak çikë më çikë më serioze këto gjëra, për shkakun që Uh, s'i flisje tjetrës në rrugë, se tani ta injorojnë dhe shenjën e kupton, s'është ashtu shumë pas shenjës, po ndërsa dikur ishte që ta lije rehat, një vajzë që mbante unazën, mos ta ngacmoje, mos t'i ashtu bije pas, sepse ishte e fejuar. A ku di unë se çfarë? Po duhet të ketë të bëjë diçka me me këto, me ndërrimin e shenjave, ato janë shenja. Faleminderit. Është ajo bë bufeja. Po kur bashkëjeton ça quhet bashkëjetuesi? Për ta sqaruar vetëm një gjë, për shkakun për se kjo ndodh në, më falni, në filmat. ë uh, e zëm amerikanët, po këta katolikët ndoshta që e kanë pak ndryshe. Momentin që djali vendos që të bëjë propozimin për martesë, edhe është ajo skena e unazës, domethënë që ai i dhuron unazën e martesës, ose ajo është unaza e fejesës, nëse ajo thotë po dhe e vë atë unazë në gisht, aty vihet uh, data. Mu aty vihet data dhe thuhet që si sot 2 vjet më vonë apo si sot 1 vit më vonë, zakonisht ne do martohemi. Dhe nga ai moment e mbrapa çifti quhet i fejuar. Kjo është fejesa. Edhe ajo thotë I'm engaged, jam e fejuar. Ë uh, sepse ajo ka marrë në një restorant, nuk shkohet në shtëpi, por vetëm tregon shoqeve, ah, bën atë skenën. Dhe kjo quhet fejesa, kaq. Edhe pastaj bëjnë cilësojnë sa karat është diamanti. Zakonisht, jashtë, jo këtu në Shqipëri. Po, a, me njëra-tjetrën. Po, çfarë pra, prerje po. ka diamanti, nëse nëse Kam diamant më të madh. Ja, është edhe ajo gara. Po. Unë s'kam fare. Ç'mendoni për këtë? Ja, kjo është një temë që mua më intereson sepse sepse ndoshta është edhe pak kështu konflikt, jo konflikt, po për t'u marrë vesh midis sekseve, domethënë gjinive të ndryshme. Sa e rëndësishme një unazë uh, të jetë e shtrenjtë, sepse që të japësh një unazë të mirë, më shkon sot, sot, do të jetë minimumi, po flas kështu, trashë nja 5 milion, 6 milion lekë. Unaza, minimumi. Mund të shkojë edhe 25 edhe 30 milion lekë një unazë. Që dikush e mban në gisht, dhe kaq, nuk ka asnjë funksion tjetër. Po të humbi ajo. Mund të të humbasë. nga 800 euro të vetat, e që mban e ndërron syze nga 300-400 euro kështu vazhdimisht edhe t'i blejë një unazë 200 euro. Më thoni që ju e dini që është i krimbur. Atëherë ka domethënie, mendoj. Se është kurrnac. Varet nga personi pastaj, po ka të bëjë shumë kjo. Te tek shkolla ime ndodhte ndryshe. Nuk kishte lidhje fare me unazat, po këtë vit domethënë, ngaqë kaluan gjithë vit 3, gjërat u bënë më serioze. Po, Sepse i vendos një zinxhir qenit edhe ta po, tërheqësh. Mund ta mund ta telefonosh kudo kurdo, s'kam uh, një moment kështu. Më bëj një foto tash, dërgoja. Telefoni mund të ketë kështu GPS, gjëra. Kjo është kjo është interesante pse s'e kalojmë pak te kjo tema e kontrollit, pse më bëj një foto se ku je, thotë Unida. Po, unë kam një kam një çift shokë, edhe ato janë këtu kur është në kafe me atë çunin ose me të gocën e këtu. të të shkelë privatësinë në mënyrën më ekstreme të mundshme. Ja, po, më ndodhi valla, domethënë njëherë, sepse sepse sepse nuk ndodhi, e di, e di, e di që s'është normale. Po nuk ndodh, nuk ndodh e gjitha në një ditë, ëh, sepse njeriu nuk ta shfaq atë lloj natyre që ditën e vet të parë. Ti lidhesh, lidhesh, pastaj gjërat bëhen të vështira, hop, do e gjen pastaj veten, po them, që e gjen veten në një në një marrëdhënie kurth, zakonisht ku ke një mashkull pastaj që të Kontrollon të gjitha lëvizjet. Po akumulohen gjërat dhe nëse ti nuk e ndalon këtë gjë që në fillim, normalisht që do akumulohen edhe ai pastaj. Kam përshtypjen se kufiri dhe marrëdhënia përcaktohet që në fillim, se kam parë edhe shoqet e mia të fakultetit që fillon i dashuri ose i fejuari, ku je tani? Tani mbarova mësimin, do shkoj do të kemi katin sipër. Ja vetes në po, po. Mbas 2 minutash ku je? Jam akoma tek klasa. Çfarë bën ti? Duhet të ishe ngjitur lart tani, fillojnë e bërtasin. Kjo është anormale, nuk e di si mund ta. Ja, ja, ti do po çka ti e vaj që vërtet. Më duket që Warda është shumë e acaruar nga mënyra e tonit të zërit. Nuk e pëlqen fare këtë pjesën. Jo, un jam natyrë. E kam shumë të nevojshme lirinë time. Të më besoj kjo është të të mos beson se ta shkel privatësinë në të gjitha mënyrat. Gjithsesi un besoj që janë gjërat relative. Nuk nuk po flasim për individ, është një marrëdhënie që krijohet midis dy personave dhe marrëveshja duhet të ekzistojë midis këtyre dy po, personave dhe nuk mund të flasim në në terma teorikë të përgjithshëm. Varet si i përcakton marrëdhëniet vetë. Nëse ti bie dakord ose mund të mbijetosh me atë lloj formë marrëdhënie, nuk ka ndonjë problem. Ka njerëz që e durojnë, unë personalisht nuk futem te kjo kategori njerëzish. Okej, okay, shumë mirë. Nuk e di si do ia bëja. Po. Është e vështirë, është e vështirë. Po fenomen që kam përshtypjen unë do të zgjasë se është Është i natyrës njerëzore. Ëm, um, do t'i pyes goca për uh, një tematikë të fundit që bëjmë sot. Ë, uh, nëse do të jetonit një vit në një qytet të botës kudo që dëshironit juve? Ku do të jetonit dhe pse? Do ta nisim me Jonidën aty në fund. Ë, uh, nëse e ke një përgjigje gati, një një kryeqytet apo një qytet diku jashtë. Unë kam ëndërr të jetoj në Amerikë. Ndoshta ngaqë kam gjithë ato të shtëpisë time. Uh, janë të gjithë andej, janë të gjithë kushurinjtë andej dhe vendi është Detroit në Michigan. Më pëlqen ndoshta ngaqë i kam gjithë njerëzit atje dhe kam gjetur njerëzit pa vendin, pastaj po më pëlqen të jetoj atje, të filloj një jetë të re, të ofron mundësi shumë të mira, Nuk e di, e gjej veten atje. Nga Detroit është Madonna, meqë ra fjala, ose Eminem, për të nxjerrë dy, dy emra, kështu që vijnë nga Detroit. Thonë që nuk është ndonjë ndryshim i madh ngaqë ka shumë shqiptarë, ka shumë, zëre se je në Shqipëri, po vetëm se, kam, se është shumë e vështirë të shkosh atje vetëm, të dalësh. Atje dua sepse atje ka lek. Atje ka lek. Po. Në po, vërtet është. Marka apo po, euro. Po marka të gjitha, domethënë edhe është puna edhe puna që do të ti do të bësh, më duket sikur ka më shumë vlerë. Është më më shumë vlerë, po. Edhe pastaj edhe për specializime e gjëra të tjera. Mhm. Mendoj mm -hmm. se Gjermania është the best. The best, okay. Ndërsa unë do zgjidhja Shën Peterburgun e Rusisë. Për shkak se ka arkitekturë të paparë, pallatet mbretërore dhe janë shumë shumë shumë të bukura dhe mendoj unë një vit do ishte mjaftueshëm për t'i vizituar gjitha dhe për t'i eksploruar. Dhe gjithashtu më pëlqen edhe për vetë faktin e, e filozofisë që jep qyteti, i ndërtuar një qytet mbi një kënetë, tregon për vullnetin e njëri e njeriut, domethënë sa ai është i aftë që të ngrejë dhe të të zhvillojë. Po, më pëlqen edhe kjo. Shën Peterburgu i Rusisë është gjetja e Hanës sot. Ë, uh, le të dëgjojmë një nga Xheni. Uh, një vit Xheni. Unë do e ndaj. Për qejf, ë, më bëj për qejf. Po. Okej, okay, nëse do ta ndaj, nëse flasim për realitet, realitetin tim e shikoj në Shqipëri. Ose e shumta e shumta një një zhvendosje deri deri në Itali. Po prandaj po them. Okej. Okay, Por nëse në terma utopikë, një vit ku të duash ti. Një vit ku të dua, nëse do më jepej mundësia në Suedi. Në Suedi. Ë uh, është një dëshirë e imja, e cila më ka lindur para 2 vjetëve kur lexova trilogjinë e Larsonit. Edhe më pëlqen si vend, më pëlqen klima, në përgjithësi vendet skandinave, mm, vendet mm, veriore sepse nuk jam nga tipat që mund të duroj vapën, më pëlqen i ftohti. Edhe me sa di në këto vendet skandinave, numri i njerëzve që vetëvriten nga depresioni është shumë i lartë për shkak të këtyre të dritës së diellit. Të këtyre po. temperaturave, moti vra, i vranët gjithë kohës. Mm -hmm. Ndërkohë që mua më pëlqejnë këto gjëra edhe do do ndihesha vërtet rahat aty dhe mund të ndahej diku midis Stockholmit ose Gothenburgut. Okej, okay, po gjithsesi në në Suedi mbetesh atje. Suedi. Në Suedi ose nëse do zgjidhja edhe një qytet shtet tjetër në Europë, në Gjermani. Po aty që ka zënë Silvia. Okej, okay, eh. faleminderit. Në rregull, po Meri s'do na thot. Unë atëherë po zë Francën, më pëlqen shumë. Parisin e adhuroj, domethënë j'adore France. Edhe për faktin domethënë se ndoshta ka ndikuar pak edhe ajo që unë jam rritur, si të thuash, duke mësuar një gjuhë franceze. Edhe më pëlqen shumë, më pëlqen ambienti, më pëlqen njerëzit, edhe do doja shumë, e kam ëndërr të shkoj. Si është historia jote që je rritur duke mësuar frëngjishten? Domethënë nuk ka lidhje me faktin se unë mund ta kem mësuar nga pjesëtarë të tjerë të familjes, po në shkollë kam filluar të bëj frëngjisht po. dhe e adhuroj këtë gjuhë, më pëlqen shumë, edhe pse unë nuk e kam mësuar shumë shumë mirë, duke qenë se e kam mësuar thjesht në po, shkollë. Po, Sepse duhet e kam mësuar thjesht në shkollë, domethënë edhe normalisht që është mirë të bësh një kurs edhe ta mbrosh gjuhën më pas, po mm. duke u nisur nga kjo, Uh, më pëlqen shumë, më pëlqen shumë gjuha, më pëlqen njerëzit atje dhe no, mirë, okay, një vit në Paris do të mësoj edhe gjuhën. Po, edhe unë do ndaja Parisin me Merin, arsyeja është se jam rritur duke lexuar klasikët francezë dhe do të dëshiroja shumë të jetoja një vit në Paris, ndoshta edhe më shumë se një vit. Klasikët francezë, ë uh, Victor Hugo, Balzac, mm. kam mbaruar edhe për letërsi dhe është pjesa e letërsisë që dua më tepër. Ok. Më pëlqen uh, letërsia të... bashkëkohore franceze është uh, jo e keqe. Po uh. shumë shumë e mirë, do do doja të përmendja pak um, um, Franz Kafka, Albert Camus, këto janë më tepër mm, këtu gjendem më tepër, mhm. domethënë. Mm -hmm. Ekzistencializmi. Po. Më po, pëlqen filozofia. Sartre ka folur shumë për uh, Është kjo trilogjia, nuk e di si quhet ë trilogjia si tjetër. Më duket si ë Le Le Chemin de la Liberté, që më duket rrugët e lirisë. Po. Janë tre romane ë të Sartrit, ë që ndodhin janë të njëjtit personazhe që nga i pari te i dyti i treti dhe janë ë njëri para luftës, para pushtimit nga Gjermania, një tjetri është gjatë luftës dhe i treti është pas luftës. ë ë, mosha e arsyes, quhet i pari, pastaj është pezull, pastaj e treta më shpëton tani. Po që janë eh, shumë të bukura. Dhe aty ndodhin shumë gjëra për shembull te kopshtet e Luksemburgut, që janë ca parqe në Paris që unë s'i kam vizituar ndonjëherë, por që i kam vizituar disa herë në libra të ndryshëm, ë eh, për shkak se edhe më kam dashur të shkoj për shembull për për të përjetuar disa nga këto. Po edhe këta ë eh, kontemporanët, pastaj bashkëkohorët francezë janë janë goxha të mirë. Shumë mirë. Mm -hmm. I bashkohem parafolëses dhe ëndrra ime është Paris. U bënë tre për Paris. Por mua më ka lënë mbresa shumë dhe Firenze. Kam qenë me pushime në Itali, domethënë Firenze këtë verë dhe do më pëlqente të kthehesha të jetoja një vit atje më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë ai vend, arkitektura, edhe jeta e gjallëruar prej studentëve. Edhe mund të ishte një vit në në Firenze diçka që e sheh E shoh. Ndoshta nuk e di se se kam. Ore, dëgjoni, nëse mund të jap një këshillë, si pak më i madh uh, se juve, në qoftë se do t'ju jepej shansi për të shkuar një vit diku të paguara, unë do ta rrëmbeja kështu, do do të thoshit po 110 fish, 110% të të herëve. Sepse është e para punës mosha që ju jeni akoma pa ato që thamë tashi nuk na dolën shumë të fejuara kështu se këto janë detyrime pastaj dhe gjërat vështirësohen por uh, është bëhet pak më vështirë Gjermania se dhe për shembull Silvia do të shkojë bashkë me uh, të fejuarin në Gjermani dhe un po ja jap me kusht që të shkoni vetëm për shembull por po të ishte një eksperiencë shkollore një eksperiencë për të jetuar në një vend të huaj për pavarësinë do bënte mrekullira për ju kur të vini do ishit shumë ndryshe un kam ikur shumë i vogël uh, Po nuk ka rëndësi nëse je gocë apo çun, por që të shkosh në një vend të huaj apo larg qoftë, po e them për mirë, një udhëtim nëpër Evropë që të jetë më shumë se një vend, do ishte patjetër, patjetër një gjë për ta bërë. Se ta njohësh botën, në anë nuk ka asnjë lloj sado libri apo dokumentari apo gjëje sigurisht ajo jep dijet po përjetimi i i këtyre qyteteve, i këtyre stileve të jetesës, i këtyre gjuhëve të huaja, i ushqimeve që kanë ata, zakonet, ritet, rrugët, gjithçka, arkitektura, domethënë të pasuron pafund. Kështu që as mos e mendoni dy herë po t'ju jepet një shans. Patjetër duhet ta bëni. Dhe aq më tepër të paguara. Po pra, e. S'është të refuzosh. Kjo është problem. Po flasim për një tip burse, për shembull, këto janë gjëra që ndodhin, nuk po themi gjëra të kështu krejt të pamundura. Vjen një specializim, një bursë, një gjë, një rreth apo aty që un, Po mundem, mund, një vit kalon shumë shpejt. Sa hap e mbyll syt. Pa ashtu dhe, dhe kur ta nëse do ta refuzonin, për shembull, të thoshe unë nuk do të shkoj sepse uh, e zëm situata ime me X-in është etj etj dhe nuk do të shkosh. Ai viti do kalojë aq shpejt edhe ju duke ndenjur në Tiranë, ndoshta tash do isha kthyer. Ah, po, po. Rastis kundrishur këtu. Kështu që do unë do ta do ta përqafoja me vrap. Se po flasim sikur u bë. Mirë, Gosa faleminderit. Uh, dua që t'ju jap shansin që të përshëndesë secila me radhë, duke filluar nga Meri e marrim në gjysmëhark këtu deri te Jonida. Atëherë mirupafshim nga unë Meri, kalofshi një javë të mbarë. Suksese për gjithë ekonomistët nga unë Xheni. Mirupafshim dhe nga unë Uarda, rikthehemi sërish nesër. Mirupafshim nga unë Ana, gjithë të mirat. Kalofshi këndshëm nga unë Sonila. Mirupafshim nga unë Jona. Okej. Do të falenderoj edhe një herë Silvia. Silvia, mirupafshim nga unë, edhe m'i falni kusuret nëse emisioni del çik shumë e gjëra. Jo, jo, do jetë shumë mirë. Do të kthehemi sërish nesër për një tjetër program e dashur. Tani është koha për muzikë për ta mbyllur eh, edhe për sot bravo Gosa. Më vjen shumë mirë që krijoni biseda shumë interesante dhe të këndshme për dëgjuesit.